Ei, Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Ei, ei, tá cachorro mesmo, hein, mano? Tá me deixando falar sozinho, mano. Oh, cadê o ponto? Cadê o ponto do bagulho? Aê, soltou o ponto! Agora vai, agora vai! Tá pesado, tá pesado. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. A morena tá que tá, a loirinha tá que tá. Então ruiva vem pra cá, então pode se soltar. Encostando, vem, encostando, vem, encostando, vem, jogando a bunda pro ar. Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei. Tá certo? Ei. Quando eu vi essa loirinha, confesso me apaixonei. Quando eu vi essa ruivinha, confesso me apaixonei. Pra deixar o clima gostoso, que quando as três em uma vez. Vai que, vai que, vai que, vai que, vai que, vai que, vai vai quicando, tentando, quicando, sentando, jogando a bunda, vai tentando, quicando, sentando. É o pique, vai que, vai que, vai que, vai que, vai que, vai que, vai quicando, vai que, vai tentando, vai que, vai quicando, jogando a bunda, vai que, vai quicando, vai que, vai tentando, vai que, vai quicando. Jogando a bunda, já te falei que eu não presto que com nós é sem massagem. O meu nome tu conhece, sobrenome sacanagem. Vai, oh, oh, oh, vai, oh, oh, oh, vai, oh, oh, oh é o pique. A morena tá que tá, a loirinha tá que tá. Então ruiva vem pra cá, então pode se soltar. Encostando, encostando, encostando, jogando a bunda pro ar. Quando vi essa morena, confesso me apaixonei. Tá certo? confesso, me apaixonei. Quando eu vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei. Pra deixar o clima gostoso, que quando as três de uma vez. Vai que, vai que, vai que, vai que, vai que, vai que, vai, vai quicando. Tentando, quicando, sentando, jogando a bunda. Vai tentando, vai quicando, vai tentando. É o pique. Vai que, vai que, vai que, vai que, vai que, vai que que, vai quicando, vai que, vai tentando, vai que, vai quicando, jogando a bunda, vai que, vai quicando, vai que, vai tentando, vai que, vai quicando, jogando a bunda, vai, ah, ah, ah, vai, ah, ah, ah, vai, ah, ah.